La Sfânta Liturghie, Domnul Hristos Iisus se jertfește pentru oameni, Tatălui Său de sus, Tatălui Său de sus. Uniți cu Mântuitorul, vrem să-L adorăm pe Dumnezeu, să-i mulțumim, să-l preamărim, haruri și iertare să primim. Haruri și iertare să primim.